і зробив елементарний ліхтарик. Світла не було, лампочка навіть не блимнула. Він по черзі випробував кожну батарейку і призирливо скрив рот. Співайте свої рації за упокійну. А давайте ще так, сказав його колега канадець і почав з'єднувати батарейки послідовно. Ось так і так, і так, бо, може, це лампочка винна. Пат отчепив з панелі ще один дротик із клемами і з'єднав крайні полюси. Лампочка індикатора ледь-ледь зажевріла. Усе виявилося саме так, як передбачав турбалон. Живлення не було. Рація лишалася увімкнена майже безперервно, і батарейки сіли до кінця. Булат раптом глянув на центральну підпору, і тіло його пройняв дріж. Поряд з барометром і градусником висів компас. Тепер треба спокійно, наказав собі Булат. Поволі, підводячись, він зняв компас і поклав його на мішок. Далі обережно витяг латунну головку фіксатора. Здогад виявився не без підстав. Піднімем поглядом філа марша. Булат поніс компас до тура, біля якого зібрався весь гурт. Червона синя стрілка розгонисто крутнулась навколо вісі і враз примішкла. Вітер за наметом теж притих, і в запалій тиші почулась гікавка. Гикав пад, болісно сіпаючись важким черевом. Тур нестерпно червонів а Брус люто дивився на Булата, неначе він був винним в усьому. Тільки Жак Антуан відчував якісь докори сумління і майже до крові тер набряклого носа. Це вже була новина. Людина вкусила собаку. Намет під вітром знову затремтів. Скільки ж це ми не дивились на компас, подумав Булат. Магнітна буря вщухла. Ніхто навіть приблизно не знав, коли саме вщухла. І вертоліт у ті дні міг літати не за сонцем або навмання, а за приладами. Булат поліз у мішок. Гуртик біля рації незабаром теж розсотався. Жак Антуан пішов у другий намет, і тепер чулося тільки ляскання вітру по брезенту. Булат заплющив очі і притих. Потім випростався і почав глибоко і рівномірно дихати, відганяючи перед себе всі образи і думки, які хаотично накладались, мов листя в жовтневому гаю сухим безладним скопищем. Тепер належало все відкинути і лишити щось одне, один єдиний листочок. Він нерухомо пролежав кілька хвилин але думка випорскувала. Поряд і досі гікав пат, і він із заплющеними очима бачив його важке черево, яке після кожного спазму сіпалося по кілька разів. Думка вислизала. Тоді Булат заходився лічити до ста. Виходило підсвідомо й теж не заспокоювало. Зосередивши внутрішній зір, він почав старанно вимальовувати кожну цифру. Коли в Найробі починалася пора дощів, Булат у такий спосіб змушував себе заснути. Одиниця з хвостиком і планочкою внизу, двійка примхливо вигнута, наче поранений африканський вужик олон. Незважаючи на кондиціонери, повітря нагадувало розведений у воді білок, і в найпаркіші ночі він старанно вимальовував у темряві тризначні цифри. Цю систему гіпнотерапії Булат вигадав сам. Інколи вона допомагала. Цього разу теж допомогла. Рельєфні цифри почали тоншати і втрачати третій вимір. І що довше Булат їх малював, то яснішою ставала думка. Час мов би, розчинився в зеленкуватій пітьмі. Власне, нічого ж не змінилося. Людина вкусила собаку не тепер. Це відбулося раніше, 24 числа, коли всіх запалила думка відчути Антарктиду ногами.